Bona tarda i benvinguts a la màgia del futbol. Avui programa número 73 i estem, com sempre, amb tothom. No com l'altra setmana, que ens falta el Marc. No, cap problema. Va anar tot molt bé. Però avui tornem a estar aquí. Hola, Marc. Hola, bona tarda. Com estem? Bé, molt bé. Preparats aquí per tornar un dia més a la màgia del futbol. Fantàstic. Adrián, bona tarda. Hola, muy buenas tardes. Què tal? Bien, esperando a que empiece ya la magia del fútbol, un poco retraso por el tráfico, Pero bueno, una semana bien y contento porque este año, esta semana los resultados han sido favorables. Tots, han anat tots perfecte avui. Bueno, semana, tots. no, todos no, para mi gusto. ¿Qué ha pasado? Sampdoria 0, Udinese 0. No, no acaba d'arrencar la Sampdoria. No ha passat res, no ha passat res. El Milan ha guanyat no. amb gol d'Ibrahimovic una altra vegada. No passa absolutament res. El Madrid ha punxat, l'Inter ha punxat. Què es pot demanar més? Avi, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estem? Pues, de moment molt bé. De moment I, molt bé. I tornant a començar els dilluns, que esperem doncs, que tinguem una bona audiència. Avui una hora de programa, a veure si la setmana que ve es pot ampliar mitja horeta més, però per ara eh, traiem la secció del Vilassar i expliquem per què, perquè hi ha un programa abans, avui no hi ha sigut, però hi ha un programa abans dedicat al Vilassar íntegrament. Per tant, nosaltres traiem la secció del Vilassar perquè ja no ve massa cuento tenir-la entre nosaltres i per tant doncs la matem i traurem estones de publicitat. I per tant, una hora de futbol, una hora Íntegra. a saco. Sí, Una hora intensa. Eh. Sí senyor, doncs Marc, les notícies breus. Doncs tornem aquesta setmana amb les notícies breus, tornem amb el Barça i tornem amb Messi, que després de la dura entrada en el partit contra l'Atlético viatjarà fins a Rubín, on el Barça té el segon partit de Champions. Messi viatja sense l'alta mèdica, això és no se sap si podrà jugar o no, però ha viatjat fins allà. Vosaltres el faríeu jugar? Jo no. I amb el Mallorca? Sí. Jo eh, apuraria que acabés de arrencar bé ell, a estar bé i no, no jugar nos Jo el faria jugar contra el València, directament. O sigui, jo, uh... jo el faria jugar ja a, eh, a, a Rússia, perquè ell té moltes ganes i quan té ganes i està bé, doncs eh, es té de fer jugar. Es un jugador que, que ansiedad ansietat per jugar y aquesta ansietat se li de treure en el camp perquè todo tot lo que té a dintre. Yo creo que Messi va a estar preparado no para Rusia, sino para Mallorca. Va a estar, no es que quiera jugar ni forzarlo, sino es que ya va a estar al 100%. Porque e, últimamente con estas lesiones siempre pasa lo mismo. Dicen dos semanas y después son es una, o dicen tres y son dos. Bueno, però jo no, jo no vull dir que surti a començament de partit, sinó que estic segur que, que tindrà uns minuts a la, jo segona, no jugaria, a la eh? segona part per anar-lo posant a, a to. Jo si el partit està ja... i no tenim cap problema i ja estem guanyant bé, jo no el faria jugar. Bueno, depèn del resultat, és clar. clar. Bueno, la segona notícia del Barça és que fins aquest dissabte Andrés Iniesta havia sortit de tots els camps ovacionat. Perdona, perdona, una cosa. Uh, jo no crec que Messi, en, aquest, en el tema d'abans, jo no crec que el partit de, de Rússia sigui un partit clau. És el segon partit de la Lligueta, si espero si s'empata no passa res, perquè tenim tots els dos partits, i tenim el Rubin a casa. Vull dir, si fos un partit, el quart o el cinquè partit de la, Jo crec que la, la Champions tots els partits són importants. Jo crec sí, que dels, Champions dels 6... no de farà cap partit. En Champions... Primera, primera perquè dones més fortalesa en l'equip i segona també dones més fortalesa a la situació econòmica. Sí, i sobretot en lo que es en el ¿no? Perder un, un partit de Champions i con el Rubín Kazán, que quieras o no, és el rival més dèbil, jo crec que no va bien per ningú club. Ah, sí, puc tornar. A... Eh, fins, com deia abans, que fins aquest dissabte Andrés Iniesta havia sortit de tots els camps ovacionat a Sant Mamés no va ser Sins, ja que va provocar l'expulsió d'Amoravieta, que per mi no era targeta vermella, vull dir, sinó una targeta taronja discutible, i recordem que és l'àrbit qui expulsa el jugador. Vull dir, Iniesta en cap moment fa, fa cuento, tothom sap que és un jugador que mai es queixa de res, i la premsa madrilenya no pot criticar l'àrbit perquè recordem que va ser l'àrbit que va pitar fa dies al Madrid i Mourinho va dir que era un grandíssim àrbit. No sé si us recordeu les sí. paraules que va dir a l'acabar el partit que dijo que le parecía un arbitraje inglés. Sí, sí. Després, ara parlem del Madrid, parlem de Mourinho i Mourinho continua criticant a tots els clubs de la Lliga. Diu que tots els equips que juguen contra el Barça tenen por i com que saben que perdran, juguen amb l'equip dels reserves. Per mi, fins ara, els partits que han jugat al Barça no he vist cap jugador reserva. Pero es que es su mayor estrategia, ¿no? Eh, Mou lleva toda la vida en, que ha hecho entrenar, que es tan como entrenador, con estas críticas, esta tensión, porque intenta evitar la tensión a sus jugadores, nos tiene acostumbrados, pero es que es así, y va a estar todo el tiempo así. Jo crec que en, en Guardiola, amb les eh, eh, contestacions... bueno, millor dit, amb no contestar en Mourinho, demostra eh, lo senyor que és, parlant i entrenant. Vull que no te de demostrar res. y l'altre està demostrant el que, el que demostra en totes les lligues que ha estat, que ha estat eh, malament amb tots Pero es que es una estrategia, yo no lo veo ni bien ni mal. Es la estrategia que sigue Mourinho y le ha ido bien, porque lo que intenta es poner la tensión y la carga a su mayor rival, y en este caso es el Barcelona, pues es, su manera. Lo que pasa es que yo creo que Pep es una persona muy inteligente, que ya Pep y lo que es, la, lo que le envuelve le están diciendo, no hables porque lo está haciendo para eso y antes de que fichara ya por el Madrid, Pep ya se lo tenía estudiado y no iba a caer, porque ya se lo estudió cuando jugó contra el Inter y sabía perfectamente Pep y yo creo que todo el mundo que este año iba a ser así de críticas, de comentarios a la prensa, porque es que le gusta, le gusta y es su manera de entrenar y es una estrategia. Y es que incluso el joc, yo no entiendo de qué es es al Madrid y de qué es es al madridismo si veu jugar al Madrid como com el jugar. A ah, Mourinho ha, jugado siempre en el Porto, en el Chelsea y al Inter igual. Mm. No sé de qué es quejan. Volien a Mourinho, y Atenas a Mourinho, están jugando con Mourinho Ball. Entiendo que se quejen porque no hacen un fútbol vistoso, pero es que Mourinho es así. Es, gana títulos, pero los gana a su manera, con este estilo de juego que no es discutible, porque de momento no puede ser discutible porque ha ganado lo que ha ganado. Si no hubiese ganado hubiese sido discutible, pero no pueden discutir de una manera de Mourinho porque le avalan dos copas de Europa, una Premier, una copa de Portugal, una copa italiana, le avala todo, supercopas, de todo. Y un los jugadores que ya comentaste a estar una miqueta ya tan Mourinho es Pedro León, al que Mou ya ha castigat y no viatjarà a Francia para jugar al partido de Champions Y Mourinho ha dicho que Pedro León no es un Zidane. i no sé, aquí comencem les crítiques de Cidanes i Pavones però jo crec que ja està començant amb els seus jugadors a dir un tuts més bo i un altre més dolent això tampoc està bé. Jo crec que Pedro León és un dels millors jugadors que té el Madrid actualment. Sí, sí. Sí, però le passa com sempre, no tiene nombre i... Bueno, com Iniesta. Us en recordeu? Al principi, el Iniesta. Iniesta. Molt criticat, eh? Mm. Molt criticat, molt, molt, molt criticat. Moltíssim. Ara parlem de l'Espanyol, que l'Espanyol encara no sap què és el perdre aquest any en el seu camp. Ahir va guanyar per 1-0 amb un gol del debutant Álvaro Vázquez i fins ahir conegut era com Alvarito, era un jugador encara del com, B. Com Pedrito, no? Com Pedrito, doncs ara ja és Álvaro, ja no és Alvarito. Recordem jo... les com en, baixes... en Nolito serà Nolo quan puja el primer equip. Sí. Nolito està fent una gran temporada amb el Barça B. Jo vaig poder anar a mitja part ahir a veure el, el mini i li falta una miqueta passe-gol, suposo com al principi de Pedro, que vol ser més individualista, però fins ara destaca amb la, les ocasions que crea són amb gol. Jo no li el considero que s'assembla molt amb, amb en Pedro i em fa l'efecte que, que també és un jugador per triomfar. Sí, sí, jo crec... Mira, podria ser un, la setmana que ve si Villa... Ai, Villa, dic, Messi no pot jugar, ja que tenim a un, a un Villa sancionat, una delantera Bojan Pedro Nolito estaria bé. Sí, sí. Arriesgado. Què m'estàs ensenyant aquí, Barros? T'estic ensenyant un... una portada del diari Marca de fa uns quants anys d'un partit de Copa del Rei Ecija Real Madrid. 1 a 1 i el gol de l'Ecija el fa Nolito. Golito de Nolito. I la portada del Marca és Golito de Nolito. Nolito de Nolito, però que no és el Nolito del Barça. Sí que és el Nolito del Barça. Ah, és el mateix, eh? El mateix jugador. Ah? No pensava que parlaves de molts anys enrere. Mm, no, de, de, els titulars del Madrid eren Beckham, Ronaldo, Reyes i Robinho. No fa tants no. Mm. anys. No, dos o tres. L'època galàctica. Mm. mm. Els Giranes i Pavones. Exacte, doncs Nolito li va fer un gol al Real Madrid. Ah, continuamos noticias amb notícies, deixem l'Espanyol, deixem el Barça y el Madrid Y el primer... I Nolito també. I, Nolito. el primer entrenador destituït ha sigut Antonio Álvarez, que ya feia uns dies que se estaba discutiendo... si... Bueno, yo no creo que se hayan sido días, sino yo creo que esto es un problema que viene de meses y este problema viene desde el último partido de, de liga, que es que ya lo tenían medio firmado, que, se, que iba a pasar del Mallorca al Sevilla, pero como Antonio Álvarez eh, ganó la Copa del Rey y tenía el apoyo del, director deportivo del Sevilla, el Monchi. El Monchi, que no me salía. Eh, lo que pasa que, o sea, le iban a cambiar, pero Monchi dijo, vamos a dar una oportunidad. Tuvo el apoyo de Monchi, como Monchi tiene tanto peso en el Sevilla, normal, se quedaron con Álvarez. Pero yo creo que este fichaje, vamos, es que estaba ya cantadísimo, pero cantadísimo y por eso dicen que cuando el Sevilla le quitó la plaza de Champions, el entrenador del Mallorca estaba contento. Porque sabía que iba a jugar Champions, solo que este año ya ni eso. No, eh, es desde fa... Des de la, la temporada pasada que Gregorio Manzano tenía un acord con el Sevilla, y es verdad, un acord con el Sevilla. Incluso eh, Gregorio Manzano, el representante, también lleva, no sé cómo se llama, lleva un jugador que fichó por el Sevilla Atlético y se le escapó, que ya había hecho este año dos, dos negocios con el Sevilla y dijeron, ¿cuál es el segundo? Y era este. o sea que... Bueno, deixem la Lliga Espanyola i ara dos notícies de fora d'Espanya. Eh, la setmana passada, bueno, fa dos que la setmana passada jo no estava, parlàvem de Ronaldo i que parlàvem de Ronaldo i que un jugador no es pot encarar mai amb el públic. Doncs ara ha sigut David Beckham amb els Galaxy, no? Està, mm. com es diuen? Els Los Angeles Galaxy. Angeles Galaxy. Va ser ell qui es va encarar amb un, amb un aficionat quan estava anant cap al, cap al vestidor. Sabem que la setmana que ve tindrà Pitus contra David Beckham, no? Oh, segur, segur, segur. Jo en sé d'un altre. El porter de l'Anderlecht, que el volia el Barça fa uns anys, que ara no me'n recordo com es deia. Ara, bueno, ja el buscaré. El porter de l'Anderlecht es va encarar amb un recull pilotes de l'equip contrari al el recull le se li va encarar, eh, un nen de, de, petit, de 8 sí, anys ¿qué? ¿Qué pasa? Y lo, lo, lo simpático del tema es que al acabar el partido fue al pasillo de vestuarios y lo tuvo que coger un colegial, el cuarto, porque el niño iba por él. Y lo cogió del, de los brazos y le levantó y el niño le iba, iba por él. El que porter Silvio Prodo, han recordado, Silvio Prodo. El volia al Barça fa uns anys. El eh, no sé quién es Bueno, I l'última notícia, una notícia curiosa, i recordeu fa unes setmanes un porter que es va parar un penalti mentre ho celebrava la pilota entrava? Sí. Doncs aquest porter, eh, que no el coneixia ningú, però s'està fent famós perquè en dues setmanes surt el seu nom, es diu Khaled Askri, algú cosa així, la pronunciació no sé ben bé com és. Doncs aquesta setmana, en un dels partits que jugava el seu equip, el Rabat, contra el Keak Kenitra, és la lliga menor, eh, marroquina, vull dir, els noms és com jo i l'Adrià mm. la Bundesliga doncs va fer un fallo garrafós va voler des, eh, despejar una pilota amb el peu i a l'anar a xutar va fer una pífia que va provocar que el davanter es posés el peu davant d'ella a la pilota i entrés fins a la porteria i l'àrbit va donar gol perquè era gol i el, i el mateix porter, i quan va veure que la pilota havia entrat, es va treure la samarreta i va marxar al camp. <laughs> Sí, sí i es pot veure un vídeo per la pàgina de l'AS que he vist avui. Digue'm. També hi és. També hi és, vull dir, s'està ah, fent famós. A veure la setmana que ve quina serà la, la notícia que et Oh, a veure si juga. Jo crec que ja es, <laughs> es pot pensar a veure què farà. Eh, hi ha hagut una altra jugada molt curiosa, després la parlarem amb Paul Giblin, el gol que ha marcat eh, cuit dit cuit amb el Liverpool. El despeje, no?, que li rebota la pilota? No, ah. un defensa que treu una falta cap enrere, no, amb el peu, amb el cul no. Treu, treu una falta cap enrere, de taló, però jo crec que la, la toca cap enrere perquè saqui el porter, perquè el defensa es fa el despistat i tira endavant com si el porter anés a ajudar. Llavors Torres això ho veu i com que ja ha tocat la pilota, Torres va corrent a per la pilota, no hi ha ningú, i Torres li cedeix a Cuit i Cuit marca. I, I tot, tota, la, tota la defensa del Sunderland protestant... Fora de joc, no? No, fora de joc no. Protestant que no havia sacat la falta. Ah, val. <laughs> Vale, vale. Bueno, doncs res. Segueix, segueix. No, fins aquí les notícies d'aquesta setmana. La setmana que ve en tindrem més. Vale. Ha estat molt llarg aquesta setmana. Molt bé, fantàstic. Doncs fins aquí les notícies breus. Anem ara amb resultats. I'm not saying it was your fault Although you could have done more Oh, you're so naive, yes, so... Doncs anem amb la Lliga Espanyola, quan vulgueu, resultats i classificació de la Lliga BBVA. Doncs comencem amb l'Atlètic 1, Barcelona 3. Sporting 0, València 2. Levante 0, Madrid 0. Mallorca 2, Real Sociedad 0. Espanyol 1, Osasuna 0. Deportivo 0, Almería 2. Racing 0, Getafe 1. Hércules 2, Sevilla 0. I Atlético 1, Zaragoza 0. Recordar que el Málaga Villarreal jugarà hoy a les 21 hores. La clasificación, al líder es el Valencia, amb 13 El Barcelona con 12 puntos. Al Madrid és el tercer amb Cerrando zona Champions Atlético de Madrid. Y los que están a la zona UEFA amb mateixos Villarreal y Espanyol 9 Cerrando la clasificación, Zaragoza Deportivo y Levante. Liga delante Segunda División. amb els següents resultats. Elche 2, Valladolid 2. Ponferradina 1, Recreativo 1. Salamanca 1, Alcorcón 1. Celta 1, Nastic 0. Barça B 1, Numancia 0. Jerez 2, Tenerife 0. Albacete 2, Betis 1. Las Palmas 1, Granada 1. Girona 2, Villarreal B 3. Rayo Vallecano 4, Huesca 0. I el fin, i l'últim partit, Cartagena 1, Córdoba 2. el teu Córdoba. <laughs> La segona divisió B, grup 3, el anam, grup dels anam catalans. A dir, anàvem a dir la classificació de segona, si ens deixes. Ai, <laughs> perdoneu. vale, el, el líder canvia aquesta setmana, és el Rayo amb 15 punts. Segundo Betis con 12. Amb, amb mateixos punts, el Celta que és tercer. Entrando ya en playoffs Barcelona B con 12 puntos i recordem la, els equips catalans que tenim el, amb la posició número 14 el Girona i a la 16 el, el, ai, perdó, el, amb, 17, amb la 17a posició el Nàstic amb 3 punts. Decir que cerrando la clasificación está Recreativo de Huelva, Huesca, Ponferradina y Tenerife con 0 puntos. Oh, but oh, still A la segunda B, els següents resultats. Alacant 0, Sabadell 1, Sporting Maonès 0, Sant Andreu 2. Sant Andreu, bona victòria, Rico. Sí, sí. Buena victoria de 2 Alacant del Sporting Este año es nuestro año, si no subimos ya. Yo creo que pinta muy bien después de no subir. Eh, Joan Gaspar ha incorporado algunas nuevos jugadores que han vuelto a hacer un bloque serio. Encima no se nos han ido muchos jugadores. Así que gran rival en estos playoffs. Gandia 1, Mallorca B 1, Benidorm 1, Atlètic Balear 0, Dènia 0, Oriola 0, Tarol 0, Gramenet 0, Sant Boià 1, Alcoià 3, Lleida 3, Castelló 0, Badalona 1, Ontinyent 0, una altra bona victòria del Badalona que situa tercer, ara ho direm, i el Zira 0, Hospitalet 0. A la classificació de la segona B, a pujaria directa, no directa, sí, no, sí, sí, directa, sí. pujaria directa al Sant Andreu, no jugaria promoció. Sí, aquest any el primer de, de cada grup i pujar directe pujaria directe al Sant Andreu i jugaria en la promoció Oriola, Badalona i Benidorm. A la segona, vull dir, el descens a la tercera divisió, Sant Boià jugaria la promoció i s'aniria en directe Dènia, Alzira, Atlètic Balears i l'Hospitalet. Bundesliga Alemanya, Adrián Rico. Hola, buenas tardes. Bueno, decir que los titulares serían pues que el Schalke consigue puntuar aunque sea un empate, Volburgo gana eh, y Stuttgart vuelve a perder y no solo perder, sino jugando fatal y con 1-4 ante el Leverkusen. Los resultados son los siguientes: Cole 1, Offenheim 1, Bayern de Múnich 1, Mainz 2. La revelación de esta temporada va líder. Schalke 0-4 2, Borussia Dortmund 2. Stuttgart 1, Leverkusen 4, Frankfurt 2, Nürnberg, 0, Pauli 1, Borussia Dortmund 3, Werder Bremen 3, Hannover 2, Wolfsburgo 2, Freiburg 1 y Kaiserlauten 0, Hannover 1. La clasificación queda de la siguiente manera. Primero Mainz, segundo Borussia Dortmund y la zona UEFA Hannover, Hoffenheim que baja de la primera hasta la cuarta posición y el de Berkusen Cerrando la clasificación, Black. Schalke 04 con sus primeros puntos y Stuka cerrando la clasificación. Es decir, que el Bayern de Múnich aún no sigue, no consigue arrancar y sigue noveno. y ens anem a las a la Premier League a el Paul Giblin. Bona tarda, Pol. Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos, Un fin de semana interesantísimo, ¿no? En Inglaterra. Sí, bastante interesante. Yo lo primero que te quiero preguntar es cómo viste, cómo viste la jugada del gol de Quit. <laughs> pues siempre cosa que los pies, por sorpresa, levantamos la vista, ¿no? Estaba yo en, la redacción de gol y estamos diciendo, ¿pero qué ha pasado? Yo creo que con la mano encima de las normas es un gol legal, ¿no? Pero yo creo que el árbitro Stuart Atwell, que yo tengo que destacar que ya es el segundo más joven de la Premier, pero ya tiene un currículum de, de fallos importantes, no ha sabido realmente interpretar el espíritu del juego. Yo creo que el central Mikey Turner quiere dejar el balón para que lo saque el portero, eso es muy claro. El árbitro no está mirando en el momento que toca el balón. Es un gol legal porque el balón ya está muerto, en el suelo, en el sitio donde hay que sacarlo. Pero yo creo que el espíritu del juego no, no debería sumarlo. Pero oye, con la norma en la mano se puede decir perfectamente es que es gol. Y, sobre, seguro que los, los, los del Liverpool van a recordar lo del balón de playa del año pasado en el estadio de Light, ¿no? Sí, sí, ah, bueno, pero aunque marcó Cuita el primero, el Liverpool volvió a pinchar 2-2 en su estadio. Sí, ya, empieza, a ser un poco preocupante, ¿no? no sé si empiezan a llegar los nervios, o No jugó bien, no jugó muy bien y una vez más faltaba la, bueno, daba la cara de Steven Gerrard. Um, y que como decimos la semana pasada, cada semana quizás se reivindica un poco más Rafa Benítez, ¿no? <laughs> pero el equipo yo los, yo veo con muchísimos nervios y, muchos jugadores que no están bien, además con la mala fortuna que su nuevo lateral se ha vuelto a lesionar con Chelsea. Pues sí, Ponchaski se ha lesionado. Y 2-2 en el Liverpool-Sunderland. Uno de los buenos partidos del fin de semana. Hubo, hubieron dos buenos partidos más para mí. En, mi opinión, para ver y ver y disfrutar. Como primero el Manchester City-Chelsea, 1-0 gol de Tevez. Y el segundo, el Arsenal 2, West Bromwich Albion 3, que pese a no ser un partidazo del Arsenal, fue un partidazo del West Brom. No, bueno, empezamos con el City. El City hizo un partido, hombre, un partido tácticamente muy interesante, muy intenso, con una intensidad brutal. Y el City jugando muy bien con los tres mediocentros. Partidazo enorme de tour y otra vez, impresionante y un golazo de Tevez. Pero se dejó ver que lo que hemos dicho, ¿no? que el Chelsea tampoco tiene mucha banquilla, dos o tres lesiones. Por cierto, Frank Lampard dos semanas más va a estar baja y miras en los banquillos, hay cuatro niños del portero suplente y ese que les va a pasar quizás factura a lo largo de la temporada. Y el otro partido, pues hay que decir que el West Bromwich, que no olvidemos, perdió 6-0 contra el Chelsea en la primera jornada, pues parece haber aprendido, ¿no? Hizo un partido, se dejó, se dejó ver que sabe muy bien jugar el balón. me gustó mucho o um, Wingy, el delantero nigeriano, y, luego por detrás muy, muy, muy serio. O sea, que quizás faltaba un poco de chispa. No, me gustan mucho eh, los baggies de West Bromwich y, hombre, y me alegra porque es un equipo que siempre, desde los días de Ron Atkinson, ha intentado, ha intentado mantener en la línea del buen fútbol. Bueno, pues Paul, en principio nada más, el United empató a dos en, en el campo del Bolton Sí, no, no era enorme el partido del United. de Rooney que no viaja a Valencia, um, pero el Bolton ya estamos viendo también con Owen Coyle, un equipo que gusta, gusta jugar al fútbol ahora, ¿no? que juega con los dos mediocentros, los dos extremos y que él manda a recobrar vida. Um, parece otro jugador bajo este, ese entrenador. Y lo que estamos viendo es que los grandes no han mejorado mucho, pero los de abajo van sumando, mejorando mucho y por eso quizás vamos a tener una competición con muchos más puntos dejados por los equipos grandes y yo creo que hay que agradecerlo porque mantiene la emoción. Pues sí, gracias Paul, esta semana un poco más cortito porque bueno, estás en un concierto, te vamos a dejar Bueno, Estoy, estoy Mr. Rock and Roll esta noche, eso es. <laughs> Pues a disfrutar Paul y nos vemos la semana que viene, un placer como siempre hablar contigo. Venga, pues hasta entonces, chao. Chao. Doncs ara anem amb la Lliga Francesa, si la teniu per aquí. No la teniu per aquí, doncs la tinc jo, no hi ha problema. Comencem la Lliga Francesa i després pujarem una mica el volum per trucar al senyor André de Pauli. Anem a la francesa amb aquests resultats. Auxerre 2, Nancy 2, Caen 0, Bordeu 0, Lorient 2, Mónaco 1, Marsella 2, Sochó 1, Montpellier 3, Arles Avignon 1, Nissa 1, Rennes 2, Lyon 0, saint 1, atenció a la rota al Lyon, Brest 1, Valenciennes 0, Toulouse 1, Lille 1 y Lens 0, Paris Saint-Germain 2. Rico, una otra derrota del Lyon. Sí, la verdad que es un equipo que está decepcionando y más con las inspiraciones que tenía al principio, ¿no? Con los grandes fichajes que había hecho, un equipo que jugaba que intentaba tener el mismo nivel que Europa y la verdad que nos está decepcionando y empieza a hacer la cosa seria porque al principio puedes decir, bueno, el efecto mundial, se están aún con más o menos pretemporada, pero ahora mismo ya la liga es una competición muy dura que te exige estar al 100% durante toda la liga y estos, estos colchones que se ponen a principio de temporada ningún equipo los puede dejar desaprovechar. Don ara al el Lyon se Sí, yo creo que no va a ser tan traumático, pero es que el que lo Olympique Lyon no esté en Champions para eso es un fracaso. Sí, sí, òbviament. Eh, la classificació està liderada pel Saint-Étienne, que és qui va guanyar el camp del Lyon, amb 16 punts, el segon és el Rennes amb 15 i el tercer el Toulouse amb 14. A la zona d'Europa League, el Caen amb 12, el Paris Saint-Germain amb 11 i l'Olímpic de Marsella també amb 11. I a la zona del descens, l'Olímpic de Lyon amb 5 punts, el Lens amb 5 també i l'últim, la Resa Avignon, que no ha fet encara cap punt en aquesta lliga francesa. Qui els podria acompanyar en aquesta Lliga Fracàs, doncs dos equips més. L'Oxer, que té 5 punts, igual que l'Olimpí de Lyon, no està al descens, però només per gols, i el Girondins de Bordeaux, que en té 8. Sí, és que tenim Auxerre, Olympique de Lyon i Lens, que són tres clàssics de, de la Liga Italiana, o de la Liga Francesa. Doncs sí, estan allà Està allà com baix. la Bundesliga, però no tan exagerado. was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so. Oh, kiss, kiss me done with such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face is such a lovely way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside. I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may We're such a smiling sweetheart Oh, and your sweet and pretty face It's such an ugly word Something so beautiful But every time I look inside I know, she knows I'm not from the Doncs a la Lliga Italiana avui no podem tenir l'Andrea De Pauli, ha tingut un problema de bueno, mig important i òbviament el sacrificarem i farem nosaltres una miqueta de Lliga Italiana. La Lliga Italiana, amb partits molt interessants, Ara, ara... Sense mort l'ordinador. <laughs> Horrible, eh? Avui està sent tremendo. Uh, bueno, anem a dir els resultats almenys. La classificació, doncs, més o menys també me la sé. El Milan va guanyar 1-0 al Genoa amb gol de Zlatan Ibrahimovic, Roma 1, Inter 0, un gol de Bucinic en el 92, Cesena 1, Napoli 4, Bari 2, Brescia 1, Catania 1, Bologna 1, Chievo 0, Lazio 1, Fiorentina 2, Parma 0, Palerm 2, Lecce 2, Sampdoria 0, Udinese 0 i Juventus 4, Cagliari 2. Uh, ah, Ibrahimovic continua marcant. Sí. L'Inter que perd, cosa rara, al camp de la Roma que estava fatal. Casano que no marca. I la teva Sam, que no va bé. No, la verdad que tras la pasada temporada clasificándonos para Champions con un bloque similar. La verdad que un Sampdoria que para la liga italiana tenía bastante gol este año, no sé, Machini y Casano no están tan acertados. Pero bueno, es que no juega, no juega tan mal, pero no, no le acompaña el gol y es un poco desesperación porque lo estás viendo y si eres como yo seguidor de Sampdoria, no llega, no llega y le pasa un poco como al Madrid. que llega però no, no mata el toro. I la Juve semblava que la tornava a liar, estava, va, començava perdent 0-1 amb el mm. Cagliari, mm. al final va guanyar 4-2, però arriba a perdre 0-1 amb el Cagliari i, i, i ja destitueix, Del Neri sí, se'n va, sí. Del Neri segur que se'n va. Seguro, seria la institució de, de la jornada en, el, en el, la Liga Italiana. És que ha sido ya patético los la Juventus. No, és el peso de los grandes equipos. No sí, puedes perder y si pierdes lo pagas. A la classificació de la Lliga Italiana tenim l'Inter líder amb 10 punts, el segon és la Lazio amb 10, que déu nhi la Lazio, que l'hem passat per estar a punt de baixar. Sí, sí. El Kievo de Verona a tercer amb 9 i el quart el Brescia amb 9. El Milan ja té 8 punts, que ja puja cap a dalt, a 2 punts de l'Inter, i el Napoli també amb 8. A la zona del descens, Roma amb 5 punts. Amb aquesta victòria, imagineu si té 5 mm. punts, el que tenia abans. <laughs> Tenia dos, dos. <laughs> El Lecce, no, no, matemàtica pura. El Lecce amb 5 i l'Udinese que suma el primer punt al camp de la Sampdoria. El primer punt de tota la Lliga. Sí, sí, és que és Es lo malo, que jugábamos contra, contra un equipo asequiblemente fácil, porque si el Sampdoria quiere estar otra vez en Champions, que no puede perder contra el Udinese, puede perder contra un Milán, pero no contra los Udinese. Un Milán, claro, Y mira que el Milan juega mal, porque es que yo lo digo, yo voy a jugar al Milan y es que a mí no me gusta nada. Es que no, al vas a no, fuera La primera parte solo y despistado, porque es que me aburre. Es que yo lo veo y me aburre. Eh, me pongo el multifútbol cuando juega el Milán. Sinceramente, no. Hay algunos partidos que sí que los miras y dices, bueno, pues lo quedo, pero cuando veo Milán, digo, bueno, multi, multi Italia. Es que, no sé, hace un, juego rocoso, un campo de un centro del campo liado al, y a ya me que era un equipo, no sé no, no crea muchas ocasiones sin Y la defensa para mí, un coladero. Porque en cuanto juegue. No, aquest any. Bueno, jo el jo... vaig veure el dia de, del Gènova que aquesta setmana va jugar bé la defensa. I l'únic problema que tenia és que Ronaldinho i Robinho junts no poden jugar. No poden mm. perquè van els dos per lliure. I no solo eso, porque Ibrahimovic también. Sí, es un però jugador que... quan van treure a Ronaldinho al camp i van posar Sidorf al mig del camp i van jugar amb Ibrahimovic i Robinho davant, va millorar molt la cosa, molt. Sí, perquè... Va tenir moltes ocasions, hagués pogut guanyar, li vaig dir a l'avi, hagués pogut guanyar per 3 o 4-0 perfectament, perquè va tenir Kepa dues Flamini, eso, eh? dues Flamini, sense porter quasi bé, però Flamini és Flamini i no marcarà. Que hagués, és que haguéssim pogut 3 o 4-0 perfectament. Bé, doncs fem una petiteta pausa, que ens queda la moroteca del Barça, ai, de l'Avi, i debatre una miqueta alguns assumptes de, del futbol nacional i blaugrana i fem una petita pausa i tornem de seguida. Tant, Ràdio Vilassar de Dalt, 97.4 FM. Què ets de fer si necessito consell sobre alguna malaltia? A on em puc adreçar per trobar informació sobre malalties, tractaments i tot allò que envolta la meva salut o la dels que m'estimo? Et proposem que escoltis cada dimecres a partir de les 4 de la tarda i Com estàs de salut? al 97.4 de la FM, a Ràdio Vilassar de Dalt, un magazín de salut per trobar les respostes a les qüestions que puguis plantejar-te. La teva participació és fonamental. Un espai conduït per Marta Gómez i Pere López. Com ja saps, la salut arriba per les zones radiofòniques. el, el, el, el, búfalo cardíaco. Y qué bochorno, colega. El búfalo cardíaco en Radio Vilasá de Dal. Con, con, con, con Tony Modulation. Yo es que ahora estoy mucho con eso de la tecnología, a pesar de ser budista. Estoy en el Facebook, eh, no tengo ningún amigo. Si iba a agregar uno y dije, ignorar. Los martes de 8 a 10 de la noche, el búfalo cardíaco. ¿Te agradaría practicar capoeira? La capoeira és una activitat física culturalment rica, divertida i que treballa tot el teu cos i t'aporta una nova dimensió. Combina el ball, la música i la lluita en una simbiosi que et sorprendrà. Tots els dimecres de 7 a 8 vin a practicar amb nosaltres. Dimecres de 7 a 8 del vespre al gimnàs de l'Institut Jaume Almera, carrer de Can Rafart, número 5. Telèfon de contacte 676 774 481. Organitza Ajuntament de Vilassar de Dalt. Não tenha vergonha e venha fazer capoeira com a gente. L'Associació en Defensa dels Animals de Vilassar de Dalt, ADEA, et necessita. Busquem voluntaris que ens ajudin amb la cooperació pel benestar dels animals i dels seus drets. Ens podeu ajudar de moltes maneres passejant els gossos, acollint algun animal a casa uns dies quan ha estat operat i necessita medicació en diferents horaris, o també quan són cadallets temporalment a l'hivern. També podeu apadrinar un gos durant tot el temps que vulgueu. Feu-vos socis d'ADEA. Que tens un amic. I pel que fa a les adopcions, sempre hi ha qui pensa en portar un animal a casa. Al nostre refugi, molts gossets estan esperant una família que els ompli de felicitat. Si penses adoptar, pots trucar-nos a ADEA al telèfon 600 43 3165 o bé al 600 43 38 28. Col·labora amb ATEA. Ràdio Vilassar de Dalt també a la xarxa. radiovilassadedalt.org El nou web que et permetrà conèixer l'emissora, qui som, la nostra programació i escoltar-nos en directe des de qualsevol lloc del món. També podràs seguir de prop tota l'actualitat local i comarcal radiovilassaredalt.org per la teva informació. your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so just kiss me down with such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet empty face is a an ugly one. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or oh, she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may eh, be, she's still out to get me. I may say it was your fault because I know. L'Avi Barça de Ràdio Vilassar de Dalt torna a estar amb vosaltres aquesta setmana, com no, parlant del nostre Barça. El dijous passat el dijous passat acabava amb el partit de la final de la Copa celebrat al camp del Saragossa contra el Madrid i guanyat per 2 a 1 i per tant quedant campió. Pues bé, el inici de la temporada 82-83 va, va suposar, per altra part, la consecució d'un vell somni per al club, la inauguració del mini-estadi, conegut els primers mesos com la Bombonera. Això passava el 23 de setembre del 1982, el disseny de l'arquitecte i directiu Josep Casals, i del seu company de junta, Francesc Polido. Va obtenir l'elogi unànim de tots els assistents. El cost total de l'obra va ser de 348 pessetes. En l'acte de la inauguració es va celebrar un partit entre jugadors blaugranes dels tres primers equips i, com no, jo no hi podia faltar, naturalment, com a espectador. Maradona es va encarregar de que el públic es fixés principalment amb un d'ells, un infantil que el va substituir a la primera part. Es deia Guillermo Amor. Un acte vindria a adornar encara més la densa i important història del club en aquest final d'any. La visita a Barcelona del papa Joan Pau II el 7 de novembre del 1982, a qui la Junta Blaugrana li va entregar el carnet número 108.000 del club anomenant-lo soci d'honor. La Lliga 83-84 va començar sense masses novetats en l'aspecte esportiu. Les dues victòries consecutives aconseguides per l'equip blaugrana a la Copa del Rei i la Copa de la Lliga i la seguretat de César Luis Menotti com a entrenador en el, en el potencial de la seva plantilla varen reduir les incorporacions. No es va realitzar cap fitxatge i varen passar del filial al primer equip Juan Carlos Pérez Rojo, Paco Clos i Ramon Maria Calderer. La visita de l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou va ésser el 24 de setembre a la quarta jornada i, al igual que va passar a temporades precedents, va aixecar una expectació enorme. El conflicte entre Clemente i Maradona havia crescut a proporcions alarmants, però va ser el central carnisser Goicochea que una altra vegada va tornar a aixecar tota la ràbia del públic amb una entrada garrifosa, esgarrifosa el jugador argentí en el centre del camp. A, Mar a Maradona li varen diagnosticar una trencada de lligaments i 4 mesos de baixa. Goicoche sols es va emportar una targeta groga. Com sempre, el comitè de competició es va lluir sempre en contra dels interessos dels equips catalans, principalment del Barça. La baixa del Pelusa va resultar fatal per a l'equip blaugrana, que també va rebre un altre contratemps la mateixa temporada i també pel mateix Cotxer la lesió de Ben Schuster per dos mesos. Quan el davanter argentí va reaparèixer, en el primer partit de la segona volta, el Madrid i l'Atlètic havien obert una bona diferència i encara el Barça no va cedir el títol matemàticament fins a l'última jornada. Entre l'afició barcelonista va quedar obert l'interrogant de lo que podria haver passat de no haver succeït la lesió dels seus dos cracs. Com sempre, esperant que les meves vivències siguin del vostre interès, espero retrobar-vos per continuar la, prop, la propera setmana. Per tant, us desitjo una bona setmana, bona nit i adeu-siau. Oh, després d'escoltar l'avi i les seves vivències del Futbol Club Barcelona, anem a parlar del present, del present blaugrana, del present madridista, <laughs> del present que li cauen els cascos a l'avi, i, i anem a parlar de què li passa al Madrid, què li passa a Ronaldo, què li passa a Higuaín, que no marquen. Jo crec que és una ansietat que tenen ja des de fora els aficionats que diuen, ostres, aquest Madrid i no encaixa gols però tampoc no marca molts gols i a poc a poc vulguis no, fa una miqueta que cada cop que més pressió de que tinc que marcar, que tinc que marcar, Y mira, al final ni marcan ni están No sé, lo que está claro es que este año ya no se va a traer el récord de puntos como el año pasado, porque ya han pinchado casi casi igual que el año pasado el Barça de Madrid, pero yo creo que el no acierto de gol no es por un mal planteamiento de Mourinho, sino es por el propio jugador, porque lo que no puedes permitirte es Higuaín fallar solo, a placer. y, y, es un poco de ansiedad porque quieras o no, esos jugadores, si no marcas, incluso yo que he jugado al fútbol, y cuando no marcas quieras ansiedad. Y si estás acostumbrado a marcar siempre, te cabías contigo mismo y es lo que está pasando a Villa. es lo que el Barça tiene la suerte que han marcado otros, pero es algo normal, no solo por la afición, sino por ellos mismos, que que quieras o no, ellos quieren marcar porque quieren hacer su trabajo bien. Mm, algunos por el club, otros por personal, pero es que es normal. Pero bueno, yo creo que tienen un gran entrenador que es Mourinho que les va a poner las cosas claras. Que para eso Mourinho le, les coge y, es un experto. <laughs> sí. no, yo eh, estoy... donde. Mm, no sé, amb el Barça no cal parlar del Barça perquè el Barça és, és únic i Mourinho per arribar a la talla de, de, del Madrid en el, com el Barça per tant espero que continuï el Madrid igual i el Barça també continuï igual i que a Mourinho es trobi eh, amb, la, amb la desesperació de no poder donar el que pot donar havent Venti el Barça davant. El Barça és indiscutiblement el millor equip de, no, no solament de la Lliga, d'aquí a Espanya, sinó d'Europa i del món. No, actualment no hi ha cap equip que, que jugui com juga el Barça. És clar, i en aquí hi ha un problema, i el problema és de que tots els jugadors del Barça o pràcticament tots, són de lo millor del món. I, no sé, potser els exigim massa i estem acostumats també a que ens donguin unes tardes de futbol glorioses. Sí, i això Mourinho no crec que estigui acostumat a que el guanyin, Però... que li vagin per davant. Aquell Lavi que dice que le va a costar llegar a lo que es el Barça. Yo creo que Mourinho no quiere llegar a lo que es el Barça. Mourinho lo que quiere es ganar títulos y, yo creo que... Bueno, pero si, no, arriba, si no arriba a la categoría de Barça, los títulos no los porque el Barça. Porque, no, porque aunque el Barça tenga una categoría mejor, pero si él no falla, no falla, no falla, y el Barça puede pinchar, porque en, otras ligas, por ejemplo, el Oporto cuando ganó la Champions no fue para nada el mejor de aquella temporada y mira, y ganó. Yo creo que Mourinho lo que quiere hacer es fútbol anti-Barça para poderle ganar. porque yo creo que este año, para, yo creo que realmente apostaría en el Real Madrid-Barça, apostaría por un Real Madrid ganador, porque yo creo que Mourinho sí que sabe ganar al Barça. No, no. Jo, no, jo, jo no. que sí. Està, estàs equivocat, perquè... Jo crec que sí. El Madrid-Barça, el Barça guanyarà, però de carrer. I si, no, y si no, ja ho veurem. No, no, ojalá me equivoque, pero eh, però jo crec que sí que tiene la llave. Jo estic ah. té la clau, té la ah, clau en partits com, com el, la tornada de la, de la Champions, i que ha de defensar un resultat guanyador, però si ha de, de jugar bueno. des de zero, mira la lligueta de Champions que va passar. Però mira, eh, bueno, nos metió un 3-1, ¿eh? Nos metió un, un 3-1. Però, però en un sol partit. En un claro. solo partit nos metió un 3-1, després jugó com jugó, per però nos metió un 3-1. Fa partits puntuals, sí. Però és que tam sí. també... Amb una lliga t'has de... I no me pongas l'excusa de que íbamos a Itàlia, perquè aquello era, era un autobús no, no, no, que era un hotel, no, no. ¿eh? Però en aquell partit... Nos ganó porque nos ganó y porque recordes, mejor. no, sí, bueno, Vale, però tu recordes, el, el primer és un, sí. una cantada de la defensa, però el segon és un fora de joc clamorós i el tercer El tercer i Ah, eh, no, el segon sí que un fora de joc, però igualment, igualmente, sí. pero igualmente. Descomunal. Però en aquell any, qui nos metió tres, tres goles? No, ningú. Ellos? Sí, però clar, a veure... Però és que si analitzem bé el partit, els tres gols no eren legals. No, sí, sí, sí. No, no, no tots tres, però algun no un era, no, un, però i després un penal que, no, que era clamorós que no el van tocar. Igualment. Doncs, de, doncs de, si de, no de... haguessin donat el gol aquest que no era i haguessin tocat el penal que era, ja no haguessin guanyat per 3-1. Mm, no, igualmente, él jugó, jugó penal, para quedar 3-1 y el resultado fue un 3-1. Y eso no se puede discutir. Y yo creo que nos va a poner las cosas difíciles. No, home, no. Jo, jo, està, sí. jo estic no, sí, amb l'avi. Sí, jo, jo eh, vaja, el mes que ve, que serà quan vindrà al Madrid, jo estic segur que... Jo no vull dir que, que, guanyem per 3 o 4 gols, perquè el que sap fer Mourinho és només defensar la porta, però que guanyarem desahogadament, sí, estic completament convençut. Mm. Jo completament haver convençut, tampoc no crec que, que ho estiguem, però vull dir, tal com està jugant el Madrid fins als partits que hem pogut veure, no, no crea un joc que dius, que guanyarà la Lliga pero pero Jugant, els partits de fora són pèssims. Però, o sea, aunque eso es, esto es como un Atlético-Barça, o sea, aunque el Real Madrid esté jugando mal, el Barça-Real Madrid es un mundo aparte. Los, los, mm, te tienes que olvidar de los resultados anteriores. El Real Madrid-Barça es el Real Madrid-Barça. O sea, aunque el Real Madrid o el Barça vayan muy mal, van a jugar totalmente diferentes. Porque es es un paréntesis la liga. Ese, ese partido es un paréntesis en la liga para los dos equipos. No bueno, tienes que ver cómo van. Després ya aquí una cosa molt important, que és la motivació que tindran els jugadors, no de jugar eh, contra els jugadors del Madrid, sinó de jugar contra els jugadors del Madrid i contra Mourinho. I després, l'ambient que es trobaran aquí amb Mourinho, hi haurà per llogar-hi cadires. Vull sí. dir que els jugadors sortiran però motivadíssims i, bueno, no vull ser massa optimista, però em fa feta que poden fer bastants gols. <laughs> Jo el que em, refere, em refereixo dir, quan parles dels partits Barça-Madrid, jo dic que sí, potser amb el Barça-Madrid el Madrid ens pot guanyar, però tal com està jugant ara el Madrid, però no guanya, no guanya Tot, no guanyarà tots els partits, o sigui, si ja ha deixat escapar quatre olvídate, punts olvídate a fora... com juega. Da igual, i seguirà jugant així i seguirà per, perdent partits o perdent punts amb empats el Barça... estúpids i quan jugui contra el Barça potser ens guanya 4-0 o alguna així, però si el Barça està jugant com està jugant i el Madrid també juga com juga, cada sí. cop li anirem retallant més punts. Eso sí, el resultado final sí, I però estem hablando de... I per molt que perdis de... el derbi, vull dir, si tu has acumulat una de punts que el Madrid està deixant escapar, doncs jo crec que no, no crec que sigui un dels candidats a, vull dir, de guanyar la Lliga avui. Sinó... Jo crec que sí, que és un firme candidat a, veure, a la Lliga. Va, tota la vida ho ha sigut, però ja, tal com estan ara, jo crec que... Bueno, però, el, tal ara com està jugant el València... Si no passa una desgràcia, el, el Barcelona s'emportarà la Lliga no vull dir de carrer, però que guanyarà el Barça. Jo... Tenim de tenir en compte, tenim de tenir en compte la diferència extraordinària que hi ha entre la mitja del, del, del, del Barça i la mitja del Madrid. El Madrid té sí. una bona defensa, una molt bona defensa, una molt bona davantera, però no té mitja. O sigui que, que, que el Madrid queda trencat